mementoan ono ez du duze eta hautatuik, ez baia ez eza. Bon, enetako mementoan eh, anitza eh, ahengura badia, kestione batzu ez, ez dugu agapostuik, herri elkargoa hundi hortan, zer leko unkain dugun, herri hundi horien aldian, hautetxe hundien horien aldian, uh, jakinez uh, oai hartio nola izan dien eta nola haidien beren hartian lanian, gu ez gia pentsiaik Egin hortan hartzeko, bon, egin ala imerko du gure servitzu hok atxeitzeko hemen, ondo otan, Eta hori denak, uh, eh, irrilkargo ahondi hortan ez dute barmatia aski inoztuko uh, eh, zerbilat katuko dien uh, eh, sekretario horik, servitzu horik, nun izain diren, eta hori denak, uh, jenden dako, uh, kestione ahondia izain dira, eta servitzu horik joite malima dira bai edo hiri ahondi horitat, bon, emengo jende berkote ha beren paperrenako, eta hori denak e, eh, zitu ziberiteat,